इन्द्रो महामुने इन्द्रो महासिरि सुवन्नसि सन्निध sa tha ma đa ni taro suno ma kamanantu yona tu saranang garo sewa tu manusanang lokanang jainang garo आयान मपवाइं कि तुट इको सा करिमंदोग, इको तर बंदोग, सता को तुट तुटमो, अजिए इस्वाइं के तुट इका करुमा मुने, अभानि kata sahar sahar ni tak tua lote Minaya koru karu kakaru kata kata kutin karu kumuan Mata jete hatta itu orang kunda juna manaya tuan Kata dhamme ya kamo kata kari Mita kamuan Wasa tata sa ajuta sa metinu motinu Mata jete hatta itu orang kunda juna manaya tuan जनात तिरत्नानि अतु मतो ज्ञानकल्लको चा नुवायो तदा หัสรูปนาทิโยปัลันตาตัสสะเตติเอสะติงจรูตุโยนาวุติรัตมุเตโตตุมโนนันมาตายตุะสัมจนันเจสังกาโตนาวุติสาสานุโกะอุเปโตพุทธคุณเ จับต้องจับใจเจตงกวดสรู้ถึงเวมหาจันทินอรูติยัมจะตุกังสภานอาทิเตระตุมุเปตัวเตจับอายุภูเรวตุนามจันตุโตจัปโลอุตรุมเมตัสสะตริเลนิปตังมามารามนุตรา न्तो नाम तन्तु नु चेतानुको तं सर्वे सफे ओ मो चेतो पञ्चान्तगतनाम् अचुकतु मामुने उपाचेति सफा तथा तु ัสีสัมพุทโตโตสัสสิสุรติกโมอาจัปปันมาสัมพปโนอุปาเตมตุสันเทวเกนิพานะปะตะโกโลเกวัสสะสะสะสะโยตะรูตุโนมหาตัมติสุจิตานจมยังตัมพาน लक्ष्मो नाम सम्भुतो भूतचेतो नरासभो पञ्जासरतन्नो विभूषति न्ययुतमेतिनोतो विभुतो धर्मिको तथा श्रुतिं करोतु नो अन्धासीति लतनुपेतु รโตสัพพสัมมาตุนิรันดรันติวรติงยูตนังตระเตปะปะมนุติวะัสสะสานิสัตุวโลเกวินายกุโมเตติปุสันโตสันเตโตปิโตติงกรุนตุโุอันตะปันญาเรนตะวันโนสมุตมุตมหามุนี ตัสปาปฏิกาสังสีปรังสีตะวันจะอยู่เนวัสสะตะตาสานิตตัวโลกเกมตันตโตมูติเจติปันตนุสเจตุติปาเลตุสัทานอาจาติดิรัตนานิอตุกตุมานุเมสุเมโตนามะตัมปุโตนาวุติปาสาจุโก ตัสสะปางกติกาลังตีพลังติโยจะนังสัมภาปาเลตุโมสังฆาตุตุตะเยวิวิเทยิกาปัญญาจารตุเตตุสุตาตุนามหายโกเห็นมวันโนมหาวิโรมหาสัมมาวิโนตโนนวุติวัจจาจารยยุตสเมติโนโตติโตกรมณิโกจัตตาโกติ

สัพพโลกสุตันตะโตขันตโตจังวินาเซนโตสัพพังโสติงตะโตติโมนาเสติรัตนุเปโตตตะปินราชภูวัสสะตะสะตานิโลเกตาสินายโตตัสสะปะาปฏิกาสังติปะวันติยูจนังกันตานิรันตรังจุวารติงนาโตสติงกรูตุโน ธรรมดัสสิสัสัมรัวติติหัตุสันตัวติโลจติเตชนะจติวาสมามุเตยังวัสสะจะสะสะเนตตัวโลเกนายะภูอันตะสันเตปโมเจติมตยารังกันสุโมสันตังติตันตุ นามสังบุลัวสันเทรัตน์มุจตัวเวโตติจนะวกสัตสหัสสานุปูสันสารจักรโลเกสันตเรตุวาสันติวเกนิปาเปติจิตุสัมปาตัมปาตุติกรุตุโมสันเทรันเปตุ ตุโลกังนายโกอนุตโมอัตติสุอาตุโรตโมจิโนวัจจตตะสาจานิยุตสัมมณีติโมรูปยังจะมาสุขังโอจุโลสัจเตจัสสาน đà tần rừng tần tần tần nô phụ sô lù văn tần na ya tô tần nam bu tăng tô tên tô nhị pha tên tô cha thế vô kê na vô tê va cha cha cha nê tất tô vô lù kê ma ya tô tần lâm tô bơ hồng tô tần sa tô tinh sa rung tần nô อันตีเดียมตน ายตัวปะปานิตาวเตตะจักมันตาตุจักูจเนโตวิเทวมนุจานังกันตนังปุรโมจเยมาจิติกาสวายุกูวันนาตุตติงกรุตุโน วัตสิอัตมุเปโตสิกินาเมสนายตุสวภานิดาวเตตัสสะสมันตาโยอัิจเยสัมพุทโวสักมสติสาสันภูกรุณโวนาสันติ สุจิตาจมยังสัทาเวสปูนามะจำพุทูเหมรูปมุตโมปฏิรัตนมุเปตัวสติจัจาตายุรัมมเดวมนุเสนากาตุราติเจวาอุจิโตอิสจานาโตสัทธาโตติงสรุปโม आगे सरल ते तो कतु संतो महामुनि तत्काया निचरम दिपा सुवत संयोजने तत्काले तत्कासाने तत्कायो अनुतरो करो तो ततना तो वायुं सुखं वरं चनुवान् ปูนากมนสัมพุตุติงสะจัสสมุกตัวติงสวัสสหัสานิอายุตัสสมเหสิโนธรรมเมตันสเปตังเอวสังฆาสุราลเยมหิตเลจะสนตังสตาโสติงกรุณตุโน สัสโกนามสัมบุโตธรรมราชามตสังกรุวิจติหัตสมุเปโตวิสัสหัสอายุอันโนปัุโยสมาปมุโยเอวตันทหานุตรูตรูตุโนมานาจันติงอรูสยิงเดสยังสตาอันตาลจัต เปตุคูตโมจัสยวันตตโมสัพพัญญูสัพพสิลกูสัพพลูกสุกัพพตัว อัมพุโตสัพพสัมมนังโอะเกตักวายุตัวมิชานจรณาสัมปันรูโสตยรูปยังตาตุโน อนทิตาจะสัมปุทานเอนกสัสสูนจิกัววัสรู้กรรมติญญายะสัมปาสสานุจัมปินหัวรับตเวรัตญาติตาสัพพลูกสุสัมปทานสัมปโสสังเสนาเสนตาสัมปโสติง กรุณกุโมอนาคเตจกัมพุทธเมตโยเทวปุจิตุเมติโกมหาเทวมาจันติงกรุณุโมสัมเพตเจตสัมพุทานิลูนสานาโกวิทา นิลาลยานิราสังสาอัตมัยอัมเหสยวัวเวดินอินดิสวาสังตตาสังคเนนเตสัมดิสิกัมปะเลกตุวะตตาสุนติกรุณสุโมวะสวากาตาติ สัมปันโนธัมโมปริยัติโกสังสาราสังคาราลุเกสาเรเตจินกุจรวรกิเลสจารุตังสีวิสุตุสเสวิตุนิพานะกังโยสันตุสัทธาโตติงกรุณุณน ยาติกุมาสัมปันโนสังโฆมักกตะเลติตัวจิตินทริโยติตตาโปตติมายุอนุตโรอนนาจโวปริสุโตยิราจโสปวาปเวนิพานมกูจะรู้สันตัวสัทธาโตติงจะรู้ตุโน gia trà cũng nên gia thể ô ra tăng như măng cô ao amma cha cha tismiyo cha cha to ting karun kuno vapanteru matanyo antumma vinodano หาสันติกรูโเกมหาสันติกรูตุโนพัติโยปัตสิโลจาทักกินายโยอนุสโรโลกัาจะริโตเตรุสตาโตทิงกรูตุโนมานาโม ो माति नागो देवो मात अद्यो मातल्यो चेतमारोचितेन्द्रयो गीता पठ्यति को लोके तथा कोटिं करोतु मो अनुक्तिकथञ्च यतो จะสมานโสจะทำมนุษย์ตัวตุสยารุเสียงกาตาตุโมวาจิกาจะปัญญาจะเตระพิสายาตาสัตุวานประมันกันติงสตาตุติงสรุนตุโมเยติงกาปัตตวิกยาลูเปตนาตุวันนิโม วดสีนาสวาวสิปูตาเตตโลสุวรรณามยานอุเวลกัตโปเตมาปุริสานันสมโมตาปิตุวะอัตถานังเวาตาโตติงกรุณตุโมโยนาติกัจจปเตโรวปุญญเกตโตอนุตโร สัมบุสีลสัมปันโนสันทาโสติงกลุนตุโนธรรมปัจจิโตสันโตโยเตโลกยากัตโตสังยุโตภวันิทุนเนสันทาโสติงกลุนตุโนโนาดามตะเปตุวนาปัญญาวันตานิมานินามปัญญาญาสริพุตตาจัง सर्वन्नपतिभोगति कालिकुतो महाबन्धो रत्नो अततावतु अम्मसेनापति पेतो तथागतिं करोतु नो पादङ्गुलिकमतेन เกิดทียันตาประกอบตัวัวปัตวิ่งปาติงสะพังสมัตุปริวัติตุมโอจลานโนมหาเตภูตุติโยอัปปะกาวะลุอิติมันตานังโสอากวนจะตาโสสิงกรูสุโม महाजातपते लोके कन्नपूव तूकुनकिन्तुवन्ततियोचतुचावगून् अरण्यवाचापिलतोपुं पङ्क्तिवतो मुने सुचतत्ता सर्वो तथा सुतिम् สวุสุโนอาปัติอาปัติยาสเสกิชายกุงวิตัว วินัยอาจันิกิตัวอุปาลิสัตวันนิตัววินัยยปรมิปตัววินัยรู้มุนิตัวมหาจันทิ สังโฆุตมาเตโรตุตะเกียงตูนมุตโมยาติเจตุตตัวโตสุญะภูยังตาตาตุโนมุจารุิกันังอะโตปัตติโหตุตมายิโตอาลิปุตานิโตจาตาตุติงตโน nan tu wa mu pa pa tu wa

สัสนโพุทธศาเสเนพระพุทธอรหัตังกันตูจะพาตัวทิ้งกรุณุโมกุลประสานประจนโกกาบุญทายิไม่ติโกเอตันทากัติตุนเทรวนตทาตัวติ้งกรูตุโน เตโทธรรมสติกานังสินังเอตันปาระสัวปุณโมมันติยมุตัวเอโรโยติงกโรตุโนภรตวาตุมหาเตโรเสียนาตันมุตโมกาปิโตจะทานามิจะทาโตติงกโรตุโน สังกิจภาสิกรรมทังมีตาเรนนจุนนาคุจานนคุจัจจโนตวันิเสงเอรูโตติงกรูตุโนละคุณบฑปติโยเตโรมันตุสรานนมุตโนตัปิโตัตานังเมตตาโตติงกรูตุโน ารุณวิหารินอากูทักินายโยหันุตโรตุโภเตสุตัตมโนเตรุโตติงกรูตุโนอลัญญวาตินางโกเรวตัวปฏิรวุณโยวิเวกาสุลตูเตรูตถาโตติงกรูตุโน ยาอินังสมโมเตโุกังกะเลวตนามะกุวนสมาธิฌานกุศโลตถาโสติงกรุณติโมยุสุโมจันตุมีสุปิอาลัตวิยามมุสโมปังหิตันตุสัทาเตโุโสติงสาธุกรุณติโมนริยา านวัตรุนังตุนุปิกันโอปิจาอาโคเตวันโตเทโลโตติงตาตุงกโอนตุโนลาบินมุตุโนเทโลสิวลีติวิจุตัวโตระโตปฏิยาติมิตาตาตุติงกโอตุโน สาติมุตตานังอคูวัคลิอิตินามมะโกปาโมจะปะโวเตโรจะทาตุติงกรูสุโมรามโมปุจปุตโตติสิกังกามมมุสโมทายาตุสัมปสัมเมจุมาสันติงกรูสุโม

สัจพานวันตังนติอาคูติปุจวันนิตัววันกิสุอระหะเป็นตัวสัมภาตุติงกรูตุโมสมันปัสสาติกานังอาคัตานังตาปิตัวอุปเสนวังทัตตุโตสัทธาตุติงกรูตุโม วัโพมันละปุโตเตโรเสนาสนาปัญญาปะโกตัปิโตอาสตานังมีสตาโสติงกรูตุโนปิลินดวัตสมโนเทวตานังปิโยอาหัวอภิสุวะกตานัมเย โสตยาโลกยังตตาตุโมภายโยตารุจิโยติปาปิญญาณมุตโม

ปฏิสัมพิทาปัสสนังอาัคทานัีตัปิโตโกติโตระเตตุสตาตุติงสรูสุโมอัปปธาตุมหาเตรุอัปปทานังยโมะอาตุรหะตาตุสตาตุติงสรูสุโ hoàng niệm an a của tiên phúc tâm quanh niệm hoàng kỳ nam mô sô tế vu an tổ chính cả ru tin mô ma ca tin ma tê ru tin ti cu qua sơ tu an u sơ ru ma tổ tha niệm

สัทธาเตโรสติงปัสุงกโรตุโมอินทรียสุขุนตุวารุอาตตันเอติโตอังเวนันทัตเตโรวติปตัวสัทตาโสติงกโรตุโมเอโตตาตุกุสลานังสันตานังนิตาปิตัวสาจโตนามโตเตโล ตุงจโรจโมปัญญาเววัตตุสโรปัตตานุภวนาละโตปุทะสิโสมหาตันตุมหาตันติงจโรจโมจุลปันตะสัพเพโลกิมันโหมยาตุนิมิตุตัปปิตูอากาธานันมิสัทธาโกติง จะรู้สุโนปฏิภาณให้พันตุอากาธานัมมิลาปิโตราตุนาตรูมาตตติงตโลสุโวะนามยังลูกาจิวรตรานังปิปูนังสมโมอโหโมกราจมหาเจภูมาสันติงกรูสุโมวิมโลวิมลัม สมัยตัวระจจนลิมปติคันเตมาสันติงกรูตุโมอัมมาปาโลมหาปาโลมาธรรมตรูยติมาคินาตรูเกมาสันติงกรูตุโมสัพปารุมาเกรุปตังโอสุรตังโอตัวเอตโตมาจโยมาสันติงกรูตุโม รัตยาติโกนารโตอาสวะกยุมหาสัจจิกรุโลเกตถาโตทิงกรุสุโนพุทธปุจายนรโตจินาปสินสรายนุสัตตัมมาสวรรคุเสรุตถาโตทิงกรุสุโนปัจจิมภวัตติปัญ ัตตัวโคยังโหมภาวนาวตัววาจัตยามนุปัตตัวสตาสติงปรูเสนาเลสุสัปายังมุทาตนันสมารติอุติโกชายันโตสตาสติงปรูสุโนวิเทปตันมานโสสุภา มันทวีกตัวสินากววสีกุตัวมาตันติงกรุตัวมมิตัสมายะปัสตัววันลิโยสุสมายตัวสัตุกายีนวาติปตาตุติงกรุสุโมยุติโยมนยตรูอติกันตัวรามเรกาเลนโตอันติมังเต Thank you. มานังปรมิปตัวอุตรุปตุปยังตุเตปุญญานิกตุวามาอุปโยกังสมาระติอุสโพหตังสันตุสัทธาตตติงกรุตุโนมาปฏิมาปโนสรามิโยไมนิโกติวโก تجعل هو الحاج دينه دموع تتريا تنوته تنيو تم تاكرو وانت سانسارا تنمو زفات تنكرو دموع Jangan kita berjaya Kali Tuhan Putih Tak Tuhan Perhentian โสติโยปตุโมตยาวันสิมาตังตังโมอุเตยวะอามตัวันโลกตัตตุโตเตลุวันวัฏตุติงกะลุโมวัน วิรัตปสาทสัมปันโนปัปจินจินสาสเมจันจะอยู่นามตูเตรวงสัทธาโสสิงจะรูสุโนมรันจะอยู่มหาเทลุลามนโยไมติโกนิพานันจิตโตโสสัทธาโสสิงกรูสุโน อุปปาตันิจตุญญัญจาวิวัตุอนาจมวะวิรัตเตโรลาปโตะถาโตติงกรูุตุโมุณมมาสัมมหาเทโรตังสุระตะรุยะเตอุปกิจจวิตังกะตุวมหาตันติงกรุ จิโมปัญจจิโนปัญจจังโหปัญจตุนตรุภาวนปัญจสังฆาติโกเทโรสัทธาตติงตรุจิโมสุเทลากังวิจาเล่นตัวที่นาตติงสรยนโวเอลันติโตวัง จะสรู้ว่าจะท่าตัวจริงก็รู้ตัวจุดปัญนานิอาพูุนิกันตินั้นอิมิเตอาจิโตโสมหาเตยุมหาสันติกรู้ตัววิมาตันนิสเยงคุณเยตัสวะสัมพุทธปัจจิมาคุณ วะปัตตุวะมหาสันติกรุจุมัววิปัสเสตมมตายาโตเตโรนิกูตมหมมะโกนิพพานสัมสันติตัวตถาโตติงตถาสันติงกรุจุมัววิโสวิจารุปโตสุขันโตนัมมะโสระหะสัพพะ สาสะปริกิโนสัทธาโตสิงกรูตุโนนันติโยสัทธาสัมปโนติตะเคลรงเมมาเตรัวอภิญญาปรมิตสัตตุสัทธาโตสิงกรูตุโนเลสาจปิตาเยนะ සිත ධම්ම රත්නසෝව ධම්මාල පුත්ත මලෝ සතාතෙන් කරෝතුමෝන් ඒවලෝකමනුසේතු අනුපුතු විභූතියෝවන් දේශන්තේරෝ මහා භූත නාතන්තින් කරෝතුමෝන් ตุตูมหานาโกเอวังเตมุตตะโกสุมังกโรมหาเตโรมาตันติงจะโลสุโมนิลากโลนิลากาโตนราชิลาวิสุตโนวิเวกาติลโตกุโตสัตตาโตจิงกะรลสุโม ตเวก็มามุนกันตัวุมานั้นจะนำมากัวอาเวนัวกุสเลธรรมเมตตาโตทิ้งก็รุสุโมอุปสาจมรตัวสมิตเดิมะวันรตัวสมิตเดคุณสัมปันโนสัทาโสสิงกรุสุโมอาวาติปัส โอสันโตสติเตรุมาวาวิมุตโตะตพสังสาราสะาตสิงสรุเวนาตนานิมันตันตานิเตวันโตตันมารสีสระปิญญูมหาจุโตตัพาตุสิงสรุโม สันนเตรูตาจาตัวสันตุจินาตาตุจินาตาจันัง โยกังเกมานุปัตโตตถาโุจินจโลสตโนเมธิโยพุตปัตตังโกตินาปัตเตปรายโนมิจาวิตัสปเจตุตถาตุจินจโลสตโนอุปวานุมาเตโกมาจโยมาราไมติโกมาเตโตตถาโุจินจโลสตโนสัง ชูโสตสมโนสัพพยูตนักกยูปะเลตุโมสัพพปยาโสตญาโลกยันตตาตุโมสัมมาปยากรุณเจงกัวในิตาจานุรัตุยติสุปะโกปะยสัมปนัโนสัทธาสุจิงกะโลตุโมเอตาสัม ปฏิสัมปตัววสัมมโนวสุทินาทุมโนรหาจาโตตถาสุสิงกรูสุโมปิโยเทวมนุสานังสันเตโรปะสุตัวเมตาใจยสุโมกาติตถาสุสิงกรูสุโมโยจะกุเตสตังปาปัง Busalena pitiyate Angkumalu sotero tatato tingkarutumoa Vipassana turayate tera Sammantanihanitam Inatawa matecha Matama umimudana Dhanika dhanika jempi อัมมาพิสมังสยุสัพเพสุจิงปะตาเตนตุสิยมาลูกยมายุนัวละตัญยนังยุมีนังโอตัมิจินนามาตุชาตปิตังกตานังเม ตถาโตติงกรุตุโมมาปัญญานมกัทาเสมาโตรีตุปากัตาสาวิกาพุทธเตตตะตตาโตติงกรุตุโมเอวิปลวันมาจาอิติมันเตนมุตตมา สาวิกาพุทธเศษสะสะทาโตติงกรูตจุนูวินยัตรินังอาสาปตาจาราสิวิสุตานอัปิตาสถานามิสถาโตติงกรูตจุนู ธรรมกติกาปวาราธรรมตินาตินามิกาตาปิตากถานัมิตาถาตุติงกลูตุโมตาจิกานังปิกุนินังนันตาเตลิจินามิตาอากาตาเนติตาอุตาถาตุติง Tahu semua Alat kemudian maka Tona teri tunamika Apita tata tata nami Tata ting Tahu semua Dipacakukan maka Kapulai tiwituta Wisutana inna sapi Tata tuting Kau semua คุณเตสีสุคุณีสิตาปิญญานมุตตมาปฏิตาเยวทานังกตาโตทิงกลูตุนหัวเอริพัตตสุลานีสุปัญชาตมนุสรีตาทังเยวาภิกุณีนางอาคาโตทิงกลูตุนหัวเอริ अस्वसात्सनात् महापिञ्जानम् ुण्डयकेशपुपुनेतिपातिञ्जानमुतमातपितायवतानं मे रथातोतिं करोतु नो एवि पत्नी कुपचित् दुःखं चान् मनुसरी ตาจังเยวปิกุนินังอาคาโตติงกรุตุโนเอรูเดตุมตกัจจานามาปิญญานมุตมาสิเนนะตุกตุกังสาตาตาโตติงกรุตุโนลูกจิวราตรินังอากาปิกาปิโกตเนตปิตากตานัมเน ก็น่าสุจริงกรูสุนัวสิ่งคารมาตาปิกุเนียสันคาตุมุตนมุตมากลูตุโนมหาสันติงอรูตยังจะสุขังสตานอัญญาปิกุอยู่สปานานาคุณาตระตองมูกาเลนตุโนสัพพยา โตกรู้กาติสัมภวาดูตามตัณหาตโยเตกาสัตาตัญญาสิลาติกาอาสุสุเลสะตัณหาตถาโตติงกลุนตุโมสุมโน สุมนจโรอาระ วาเลลปัตตะกัวจันตโยมุจลินโตจะกันตโรปุจกิตสรูวนกาลมาภูมากาลูตังกปารูมโหตรูมัณีกันตูมัณีอาคี นันทนาคูมสมันตะตูวาลุโมตตระตูจา ลุงวินโอตระลังกัวเยตุจิตโนนามาวิโรปัตยาปุตุจวาตุกีธนากุณตโมจะจินโตอาจิทุมมาจิกูตถาตุตโรวอหิตโตนาไกรามตถาตโย สีวิสาโกรมิสาเยสันเตนายนาวุตายลัทาวาทรันทาวาปปัตยานติจราตะลนตุงโลมหาโตติงอายุมารุกิยมสัทธานนิทามนิกาเปตาอุสุสัติง จะลุมากาบังจะตินลาตะยูเปตาเปตะเวนานิกันตะยูปาเลตุสัพปัสยาสัตเอตุกิโนสัตาเยปะรามสัมอริหาสุรกันนาจะเยเวปจิตาสุรกันนาจันสุรา สนาตยุสัพเพเตปิมหาเตชาปุตยักกันวารณากลุนตุโมมาสติงอารุกยัญจะสยังตถาเยยะคังสัพ สหัสาภูมาสัพพวัตุกาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะจัสิโนสัพเทติสรณายังคาไมหิสังฆาทุตินตราตะลมตุโนมหาโตเตงอโรกยันวจยังสัพพาจัลสหัสสาเหมวตาญาคามานัต วะบุตปุจายันรตาสัทาโสทิงกรณตุนูสามสังคิลานติสาสายาคันลานวันนินูนานาปปายะสัมตนาสัตตาโสทิงกรณตุนู เวสามิตาปัญจสตายะคานามัตติวันนิโนะยิติมันตูสุติมันตูวันนวันตูยะสันสิโนะโมสัมมนาปิกามุงสัทธาโตติงกรู เวสามิตาสัมจะสสายาขานามัตวันนิโนวะอิติมันตุทุติมันโตวันวันตุยาสัิโนโมตมานาปิกามุงตสาโตติงกรุนตุโนอุมบิโรราชกายโกเอตุลาจันเวตนาง ิโยนังสัพพะสังยักขานังสยุปาตเตโตยเกยปริวารุตถาโตติงกรุตุนุปุริมันจะปิตังวาชาตตระโตปัสสะสติปันธปานังอธิปติมาราชายสันสิสุว อุตาปิตัสสะภาวะอินทนามมัมมหปลาอูลาชาสาปุเตหิสัทธาสุทิงสรุตุโนตัดขิอันจะติสังราชาวิลุโนตังม ตสติวันดนังอธิปติมหาราชายกัติตุตาปิตัสภาวุอินทนามมหาปลาวิมุสหพุเตตตาสุติงกรุตุโน ปมังจะติสังราชาวิอุปคูปสาติ นาคนันจติปติ มหาราชายาสันสิสุอุตตาปิตัสสัมภาโวอินทนามาหาปรามิรูตังคสุเตหิสัทาตุติงกรุตุโน สลังกติสังราชาเวโลตังปัสสาติยะคานันยจติปติมหาราชายะสัตติโตตาปิตัสภาวะอินทนามามาปลาเวโลกาตุเต ta thô tinh ca ru chung mùa tuôn tư rằng ta tật ra phương pháp kinh niệm vi lu ma cô ta chim mê nó vi lu ba cô cô e rô utarang vi tăng ta ru te ra ta mang ta chân vô chúng sanh tha từ tiếng ca ruộng rằng ma gia vi mô tha ca cung chẳng hạ ma gia đến tu đến tu vi tu cha vi tu tu sa ha thần tâm hô ca ma te tu cha tình đủ ni cần đủ cha tâm ma tu tâm man đủ เอวะสุตุจะมาตะเลจิตปะโตจะกันตะปูนมรูราชาคเนอูวะรูปันจะติโคเจวะซึ่งบรุสุริยวัตสาเอเตจันเยจะลาจานุกันตะตาจะมาปลา

ปีนาคายสัสิโนเอรมโนมหานาโกโนกรุณตูอนามยังมหิติกาทุปัญหาเยนาคราเตมหาปเลตังเอตวะจินาเกเตวะ ตะคันเพ่งสูนาเปปลาเตพุทธสรณาจับเอียเตทิ้งกะลูมจิมุงสัมภานปะทับมิยาปูจะเตโชจาวายุเทวาไมติกา สัจจเวนนิสตาตัตาโตติงสรุมสุโนวรุณาวรุณาเทวาโสโมจันยัสสะสหะเมตาตุนิกาสเพสตาโตติงกรุณสุโนปัญหาสัญญูสัญญ giang mê ma nê luật nam ma ye tu tâm nê vi hầm na tu vi hu tu tinh ca hu tu mô chân thu tiền đất tu lô kê ta ra di cha tu ta yu अन्नकाल विधन्ति कथा प्रतिं करोतु Quên cũng cha ca sĩ thế hoa sa ma tập quê gia ma Chan ca su tầm sa thế hoa thế hoa tu vi nếp sĩ ta Uta ca ma ma ca sa ตถารงจริงกรุณสุโมนักจันตานุสุรกตัวเอวามันวราจานะโกปุรินตโตเตโตสัตาสุจริงกรุณสุโมมันตาตาบุเจวะกัลมัตสิภาติวา จจาสลูจาจามาปุปังนิพาสิมุวรุณาสาธรรมะจาอัตุตาจันจักาสุไลยะลุจิราเทวาเทวาวะสัมมิสิมุ สิติกสังฆากายาสัตตาสุติงกรุณตุโมสมณะมหาสมณะมุงสาตุตมาตาปตูสิงกาเทวาเทวามุงปตูสิงกาอัฏฐาติ ริโยเทวาเทวาลูกตวาจิโนะปรกามาปรกาสเปเทวายาสจิโนะอัตเตสัตธากายานาตาตุติงกรุณจิโนะกาตุงกาตุนนาอาตุเวกสาจาโอตาตา มตาอาลสันตามิตาตาเิยตักติโนตะนันนยังจะเป็นติโนโยติสาสมิเวิสติโยติสายวะปิวันสติ เจโตตะกุตาจายาสัพเพนันนัตวันนิโนอิติมันโตติติมันโตวันวันโตยาจติโมโมตรรมนาสินาทานาจตตาตุติงกรุณตุโนลูกะทาดุตาเตดุตาตุเวมันตตุวอินวาตยุงธรกนาจตตาตุติงกรุณตุโน miya kat takaya cha tu tinama maitika rampi taka lama seta taka tu tim karun tumo lata putarat dande yoga ka sat mata tiyo yaka kanta tatum banda vita cha yem rahata ta chi ta cha cha phê phê Cửa tiên ta tung cả lộn tung ta Sao tiên ta cha dê tê hoa Rama tê hoa mây tê cha Ta cha ma tê hoa Nim han lật Ummara Vajavati Duratino Sampedewa Savasawa Uja Puja Yan ta Tata Sotim กรุณตุนวัตนุมโนปริสังตาจาเยจะสมปรุณิตามาบุญมาจะเอเตจะเอเตปัตมจานะสันติโนตาวิหารโนสันตาสังพุทธสังปรายมากรุณตุโนมาตุติงเตกาเตงกาปุจจมาปริตาสุมานัง งุญมาจัปสราตถาพุทธปุจายังระดาอุยทานสันติโนเมตตาจุงนิกาสเปสัพพะสัมนหิเตติโนกรุณตุโมมหาสันปิงเนโตตมารูปิยมายุวังปริตตาสุสาติมันโนนาตมานสุภาเจเยสุปกินา อาจารย์สุพรมังวัตติยาชานสันติมัวปภายาตรุณาโลเกอุตจามลตาสภาอหิงกาตปตเตตุตตาตติงกรวมตุโมเวหับบลาปิสมโนจตุจานตันตุโมเดกปุจนาเตกาตตาตันติงกรวนตุโน สัมปติญายันติสัมโนจิมาสาวกาอวิหานามกาตเปปตตาตัมติงกรุณตุโนอัตปานามาพุมโนอภิปจานตันติโนปมวิหาริกาตเปตุติงปะตุงกรุณตุโนสุสจตานามาพุมโนปิบุปาจนะภูกิโน về sáng tiên ta tung ca vôn tung mô Vamma viara cam tanna tinna tan tarayana Dhammano surasina masaka tu ting karun tumo Akan yupan kapun manot ni Hal kapakune jan Kainat tuan Hal สะพาตกจริงกรุณจุเมืองสมาลุกสมมโนสัพพะลุตังวิบากิโนยุนาสสุรตาสเพสตาสุติงกรุณจุเมือง ब्रह्मणो नितासानुरागिनो विनापतिव्रता सपे तथा सुसिंहवन्तु नो ततीया विसब्रह्मणो नितासानुरागनो चिन्हपतिव्रता सपे तथा सुसिंहवन्तु नो Satusan rupa kumanoi tajana viro kino Kunapa dilata kapeta tatutin karun tunoa ิเทปลกุยานินัมปุติเตกุลมิจารเทวญาจติกาเจหิสักิวิอันตราตยูอาจากตาจะพรมโนตระตาอันตริกตาทวิตตาตโยเยตตาตถาตุติงกรุณตุโนมาลเตนะวิการตัสสะินัสสะอุปจันโน योफलेन महता तथा मङ्गलमतु न तु न विदितसरूप च मनुषनं मलतङ्गो नेताबलेन महता तथा मङ्गलमतु ติกายาตาธรรมกายาทุสสันตุโมสัตตุโยตสาติสุจระเจวะปุริยา เตโชคเลนมาตาสัตพมังกลมัสสุโนูปกายสติสัจจะปัจจะเมติโมธรรมะวัตโนสเกติวันัง ติเตยุกลมหาตาสัทธามังกรมัตตมวิคิตุวมุเจนเตวะโมจิตุวะตเจวะเกสังสารวัสสะนิพุตัสสะมเหติโน mantan pawena kata mangkara matungwa satu rati itu saat semakan kejasa mawangga saat mata pinwalu putera jasa dan papa pawena kata mangkara matungwa Ria tangkasa, kaki tangkasa, tangkasa, สัพพะปัญญาทิลาทุกขันสดาลิโนวัตอาเตชานุภาเวนะสัพพมังกรมันจุโนวัตะเลปุตะลากะเตเอวยะกะปิสาจกามิจาตลาจะคันธปานาจะกุมันเนรสสาสัพเพสมานุภาเวนะ සතමන්දරමතුනුවත් ඒව මුක්පාට සම්තින් යුවතයිය සුනයියවා විචයිය සප්පපාපනේ උත්තන්තං පවිතති සෝති කාමෝ ලතේ සෝතිං ทุกังกัมโมทุกังละเปอายุกังโมละไปยายุงทุกังกัมโมละเปุเตนัตสะลูกตาเตนเตวาตปิตาจิสัมบวาอาการมรุนังนตินเตวุสมุตเร เมตุปาตะพยังตัสสะโนปิปัตตังตยังตถานัสสันติตุนวิตานิตาปะกัมมติจานิจาตีสมายุมาโตเตมอรูทยันจะตตาปเวยูสุสุหาเตมาสันติงสังกามังสังเองเอา vi kệ gì về vi mô sa phê na sam tê ayam bu ya tê sam pha la pa tê pi kinh vi pa tinh na wa ca tê lo kệ ni na tu tu ya tê sa wa tu hi na วันดาเต यत्र ते वभुवता अहकारकतातयो उपातकं तिकोतेन सपे तत्सम्मन्ति ते यमुति वसेतन्तिं सजीवं चां प्रियजीवितां सू मुच्यते महादुःखः तपोते सुगतिं सन्धा एवधानि न करे वा नित्यं पादसं दिया तालका देवराजानु วันตัมพยามปฏิสัมชาตาอุปาตาจันตริกชาอินทาติจนิพุปาตาปาตกรรมสมุติตา bà ta niệm ma chán ti tê chất bà sanh ti ya ti bà ta sanh ti nít ti ta มนจยาจยาปตวีตตังเจยาจตารังสัมปังเจยาจยาปเจกสุมุตังจยาเหิสุรังยินตัวจะเป็นตอยู่จากเวโรวโมปิจาม อาคิวายโยปชุมโหจากุเวโรจังโหสกังตูวะไตยติยาลุวริเทวะติยาพรมะตัตรัตจังติยติยานาโกวิรุณโกวิรุปโกจันติมารเวนันตารสามหาเทวานิตาปสหตยะ Sĩ ti cha vô sa sa phê ti la pa bồ văn cụ tê Cha yêu tâm mô cha tăng cụ cha Ôn tâm phá lưu cha cha yêu tăng Ê ti na cha yêu na cha yêu tổ bồ văn cụ tê An ta tăng gia sa mang cơ lăng châu nực vô di Giảm cơ la tâm tâm tâm năng Nam mê tăng lưu na yêu tăng Minh na mang cơ la chê tu na chỉ mô ai tế măng la tế na tế tu ti mô an tu tế mê tế na ti măng măng la tế na mô măng la tăng tu sa ba ta. ai tế măng la tế tế na ta ba ti ti mô an tu tế ta ba sa tu vi tăng sa tu ta ba tu ti mô an tu tế ayan tu guru ta ta na ti la mê kam pa nya vi an cha san tế ितायुतम्यो विचन्दिताम् एत राजा वा कञ्चुम्बिताम् मया कर्मिता यो ता क्रुततांशं च सा मतेष्वं द्वयपतन्मति yakko godiya mule kiyana nandu watamo ewan kuwan kiyo ho yetiya kutaya mantare uto jama imote ko tabi kuto jata kine wajime jananto mutale mugulan Om Danyo Kurubhake Jamanya Bhenya Pavampate Upale Radhikane Akamaye Jagatapo เราโยเดวจานิสเวเตตุกมังสรานโยยตวะปุจิโตโลเกนิทุโตนิรุปัสสโวนมาเทวมาเตโชยยะโสติตวันตุเต tôi vừa chúc hoàng giang thanh ấy trần hoàng thụ quan pháp kinh dưới con tu phụ tu tu lâm đi về mang cơ vua pháp kinh mê bồ đề kinh kỳ cha aya pe trần tăng cơ vua trời tăng chế hóa sa mê tăng năng cơ vua bất tận vi yang bất cứ tăng tu a đa tê chả chỉ phẩm cơ vua เจตสิสาพุทธานาจะธรรมจะปูจิตามาติโลกปยังโกกังเกมังกัมปุตายาตังภูปโลกปยังนาเตสัพปะตุวิตังเกตุเอจามีนาติเลนะปุญเมนะตุเมนะจาเอติตังอนุรากันตุรูปเยนะตุเจนะจา ังกัตติสัจจมิสัญญาสัจจะสติโมมาติวมาติชัวมัตตสุทีปวันตุเตนโมเตปุตวิรตุวิสุโตเตสัตเตสัมปันติสัมโมตมิสัตติปะนังปวะตถาคตังรันตังจตนาตุมิตตุวะนะโมตังปะมุตตังโสปุตตังปะมุตตังจัมปะสัง dan bermenua lalu jantan menjadi kami kelubu agama kini fitu wajib Wadat amin Nurul mutati Wantona tukang lati Muta kata piki Tumi mute Mungkaya dan kumanti Namo te Mungkawi lantu Mute Tepati Anta Tepati Tepati Tepati Tepati Tepati Tepati Tepati

วินิจรังตนิเกปัจจังมวัตรังสมนสุริยันติยิโมสัมปรมานุวะราสุริยันตมุจเสสังสรูปวังสัมมายินปิตูวัติตสินติสัตตังมุตเลมุตาติวันโตนาสุกังละเตอุปจารดาปิคุยโตมิงโหเจมุนใจสุริยันติมโมพุทธังโมตมันโมตังกัจจ ใจยพีตังรู้รู้รูกระหายไอจิมาจกปรุมาจะกรรมจาจะติรังจกสเปสตาสเปปนาสเปปุตาสเปปุกราสเปอัตภาวปริยาตมาสเปจิโยสเปปุริสาสเปริยาสเปนริยาสเปเทวาสเปมุสาสเปมินิตาปิตาจิตตกาจิตกาสจิวกาสเปเวราโหตุ อภิยาปจามตุนิกาบุสุขิอีกานุกาวุตุอโรกาวุตุอันตักินตมิจันตุสุขิอัตานังปริหารันตุสัพเพมังรักันตุปัตวาตระตาวตระภาวานาจัสุปิจันตระเก

จุดสุวะหลังเจตุมโนกระหาตสัมปะสุเตจังเปเลนเตเชนานุปาวเตนะจางเตปินตั้งอนุยาสันตุอรูปเยนตุเกนะจางเตตุวิสังเตนะจาอาสาเจตุเนตทานอัตตปเตอัิเจปติเกมสิเกตุเสมเกตุเนจา สุอยู่กังฟาลงตุกัมมตาเอเตตวะทุกขะสมะเสนตาวนมาภูตาเตติกังอนุรักังตุวรูปเยนะสุเตนะจามุติโกสุโตนะโกสุโสนะโกสุสัตตังคุณวะอาสุนันโตสุติเจวะอุโตวันตุตรุวะเมตุวันตุสมะจันตา Lu cang pa linh ma ta te pi cang lu ra cang tu hu ke ye na tu ke na cha cho trung cha ku ti sa bu ni cha ni ka cha ran cha mat en su sa pi cha Ma si le chu ku cha tu pan cha tu ku ni ta rin dak ni ke wa ma ta ti sa tu cha Ni เจตามุลปุติโนตสามมุลกังอาตาเอกวิสตินัตตาตปายันติติเนติเนเมตังดุสเมตุมาตุสังสีสัมุตานสุนติจิตตุมเจวะมุตวะมินมาตาเอเจตวะดุสราสีอันปามเตนะจา เตปิตังนุระกันตุอรูกิเยนสุเกนจานาติยูมายูมังมาจากุเยปัตวุรัตนานิสวะสังตุโจติจันปัญญาภากเรมาติยูมายูวังมาจากุเยปัตวุจันตนันสวะสังตุมินมการปัญญาภากเรมาติยูมายูมังมาจากุเยปัตวุ พุทธสารานิปังวัสันตุสัมยสิยาสสันเดตาสเรมาสิยมหายุมังมาจัากุจิปตุวะตัณังสันตวัสันตุรุษัสันสันมยตาสเรมาสิยมหายุมังมาจัากุจิปตุวะตันังสันต กาเฟตุสิสัมสัญยาทากเวมาจุโยโมโยมันมาจากคุจิปตุวะปปตันหานิปวัจันตุจิตตสังสันญาทากเวมาจุโยมาคุโยมันมาจากคุจิปตุวะสาปัญญานิปวัจันตุเมนมาจานสันญาทากเวกระสนมามอิสีมันเตวสิกขา อิติมิชาตราสเปเตวันนังสุจิตาสัมภาพุทธาปเจพุทธาจารันตาอินเตวตาธรรมสุนีเจวัตวัตุสาราสันติสัตาอิติมิชาตราสเปตวัตุสาราสันติสัตา เยตัสติตาสมาธานามนุสสุจิตาสัมภาพุทธสาวังคุณวิจัง ตวเตจันจุริยังสุติกัมมาทำมาสัจจังนิตานังโมกะุยหาตังอานังสีลังจะปัญญาจันสมปุญญังตปยังตตังเวสังสุวังสิริตังจตุวิปติเตนะเอตาสุรสาธรรมาปุตตาเทวาสวันติจาปัจเจกัรันตาจาอิตาเิวาสกุลมาตา ราชนมวิโสจวิชาตรายประเทศอุกาจิปติเทวาตุราสัตวะสัมมาอาหโยจัสปาทิวะโสมินตุจุติโตปุริสาตถาตาติระจันสันดกาภูโปปัตโตสุโตสุโตปัตโตปิจา ปะโตหัวจตุราชาจโตระโกจัตุตะโกตัสมันนาภูจักโตตัวกินมาโรมาตัวเทวเทจักเวรมนุสุติจาอมนุตุตยาโกจามาจโกจรักโตนานาโตปิตาเจวามะโกคุมันตะโกติจาสิสิวิชาตระกัเพหังสิตันจวาบุกัง

สามัญเจตังจะมังครังนาติปุเมจะสัตังวนาสมุขนาอามังสเตระสังตุตังสตาติติปุจาติติตัมมาติติสังฆาจงุตมาติติอัตาระจามาเทวาะรูกปาราจะเทวตาติติตเจกสัมพุทาติติตัมสาวกา ติติรามุติติเทวาติติยาสูจรัสตัวติติวิจารราสเปติติอิเติเมตุระติติปัปตะเทวานังติติกรณเทวตาติติปัสสะเทวานังติติเจติยเทวตาติติโพติลุกุงเทวตาติติเจริยตาจิโล ุตตรูปันสัสเปตังสัตรุปันจะเทวตาวิจิตังจะรูปานังยาตวัสดิวตา วะกระตาจาติยาตาปฏิวตาติติมุนีจลาจามัวติสุยสัจมัวสิติบุมันนติวตาสิติกรรมะพังวรังสิติปาตาปาตาจาติติปาตาตุปาตาตาอุปาตาตปาตาจาติติปาตาจวายุกังเอเตนะติเตเตนะจยโตติ วันเตเอเตนะสิจิเตเจนะนมังวะตังสุสัพพะทาเอเตนะสิจิเตเจนะสัพพะสิทิปวันตุเตสัพพะสัตุวิตังเตนตุสัพพะโสติปวันตุเตโยสังฆมังวะทัชันตุสุรังตุติสมันตระกัง เวยปรังตุกังลาตังสัพพะตุวิตังเป็ตตุอุปากามังละเปตุกังธนะธนะละเปตมังอธิการังละไปยังปุริโสปัญญโตปิจาราชายติจะเวทีจะปุริโสปัญญิปิจาติโหปยาตัววารุณจะอาตมินตุจตสุกุรุเมนตาตาดี

तु वा मन्त्रमाजा नियोजिताम् एकेन कीटिकेतेन वचन्तु तपथा एकेन क्षितिकेकेन रपति भवन्तु ते भूगो तपया वेदान्त ma san tu cha ti cha ta ai ya ti ti tan năng la pan so tiên ta ti yang su khang ta lang ti ri a du cha wan nu cha u kang bu ti ya ya sa wa นิสัตตาสหายมาพิตมังจังนิสิตาโอมิสัตตาสหายมาพิตมังจังนิสิตาโอสัมปทาความ on kakiyakin terayu kakum bersama hutu Nanti kan kehidupan kuatu Kenyataan nang nang kan kehidupan kuatu Kenyataan nang nang kan kehidupan kuatu Aku kan nang meki kami Kemenada kan kehidupan kuatu Kapan kai kemanjana kuang kuang jana kuang Kapan kai kemanjana kuang kuang jana kuang kuang kuang Kapan kai kemanjana kuang kuang jana kuang kuang kuang เมจยสัมเมกนาตาจัมพุทังตยตโตนาติจันตานินาติกัมะเตกนานินาติวิยาจานินาติปัตนาญาติมนาตินาติมุติยานิเมตวาเตสเมตมนาตัมบุตัมกุโตนาติลวานาติลวานาติสังนาติเวกาติสตัง นติปยาวุตมโนนติปฏิสังกัปเปกะเมตระเสตัมเวตมนาเจตปุตตะสัมภวะโตโสตะมังสมาภูนังนติตาตตาไตตุนติตังอิตุนติปะดาเสมโนสุจริตังนติติตังเสปุตตะภูวะโตปะยัญญานังนตินาตังเสปุตตะภูวะโตปะยัญญานังนติปิจุตังเตปุตตะภูวะโตปะยัญญานังนติกตังไตตุมัญญานังตัง มังยะนะปุตังมติกะมังปิกะมังยานังปังกะมังยานนะปุตังมติกะมังมโนกะมังยานะตังกะมังยานนะปุตังอิมังตังนังมิตังกะมังสัพพะตานังกะมังโนังสังฆะกะมังปิกะมังกะมะเตจังอิมังันตะตานะปุตังกาลิหุตังวะเรปะปุจายตังสังกายะนิสังมัยยะ

Sanggaram me bua Tanda tanda terita Wata gute tanda gute Ipa kita Wate wate tanda gue gue gue Tanda tanda te we te we Kaye kaye tanda tanda me Ile mele dille dille Yoruse ma yoruse Utang teme Sanggaram me คูสนันตาตังสวิตังนวานุติยาธรรมะธรรมุตสุติภาคิตังอิทวาดันดิรามมันดิรามูชิลาสรณาตุสุลาเอเตนะปัจจวัตเตนะโอติเมโอตุสัน